اللهم انا نسالك باسمك الذي اذا ناجاك عبادك به قبلتها واذا استغاثوا به اغثتهم اجب دعوتنا واعط سؤلنا واجعل انفسنا مطمئنه بلقائك صابره على بلائك راضيه بقضائك قانعه بعطائك مشتاقه الى لقائك يا راحم المذنبين ويا مقيل عثرات العاثرين ويا معطي السائلين ويا خير المسؤولين اليك المشتكى وبك المستعان وانت المولى والمرتجى استجب لنا دعاءنا واغفر لنا خطايانا وانت مولانا ومرتجانا ولا تشمت بنا اعداءنا واحفظنا من كل شر وضر Allah'ım seçkin kullarının bir sır gibi saklayıp da sadece sana içlerini dökerken şefaatçi yaptıkları ve senin de onun hatırına dualarını kabul ettiğin ismi şerifin hürmetine imdat iniltileriyle senden medet bekleyenler onunla sana yönelince çağrılarına icabet ettiğin nam-ı celilin hürmetine bizim dualarımızı da icabet buyur. İsteklerimizi yerine getir. Aç ve ihtiyaçlarla çırpınan gönlümüzü sana vuslat arzusuyla tatmin et. Nefsimizi maiyetinle sükunete erdir. Bizi senden bir imtihan vesilesi olarak gelen sıkıntı ve zorluklara karşı sabırlı, hakkımızda verdiğin hükümlere razı, takdir buyurduğu nimetlere kanaat edip, şükürle mukabelede bulunan ve sana ustat için can atan kullarından eyle. Ey günahkarlardan bile rahmet ve şefkatini esirgemeyen, tökezleyenlere bir kere daha doğrulup yürüme fırsatları veren, samimi isteyenlerin isteklerini yerine getiren Rabbimiz.'' Ey kendisine el açılanların en hayırlısı, en merhametlisi! Şikayetler ancak seninle adilane hükme bağlanır. Sadece sana arz edilen yardım talepleri tam karşılığını bulur. Her şeyin sahibi sensin. Sensin el açılıp istekte bulunulan, ümitle kapısına koşulan, sensin hakiki dost.'' sensin beklentileri boşa çıkarmayan, bizim dostumuz. Ümitle rahmet kapısına koştuğumuz da sensin. Dualarımızı kabul buyur. Hatalarımızı mağfiret eyle. Ehli imana, düşmanca davrananların bize alay mevzu yapmalarına müsaade etme. Onları bize güldürme. Senden medet uman, biz biçare kullarını her türlü şer ve zarardan muhafaza et. Amin.